malah wis ganti training barang arep gelut e. Eh. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satrio-satrio jare mau sore gagang sewan tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa weh? Bareng kene geger kok malah do udut Ndara Ndoro karo kanca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajak enak tenan udute. Lega. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Oh. Terus Sinundoro Alit jebulna didombani karo Manik Maya. Manik Maya saka Kayangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Tekan kene utusan karo Sinuwundarawati. Sinuwundarawati kok nanjek kare Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir. Ngembari pangwasane Niwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lah tanganane ndak ora rampung-rampung kok ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digacul, digacul iki tak cakuk kalah kok iki tak digangsu iki warane. Mer, eh iya aja kuwatir. Al-Fatihah tujuh kisino nubruh. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok ah mboten tanggap sasmito niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik moyo, napa sing dadi karep kula? Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku eh sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? watu gong coba kalau tak takon sampean niku ratu napa watu nek sampean niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampean mitrang karo Bathara Guru ora mung manut guru ngalor ngalor ngidul ngidul Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Deweke ora wani tekan kene mergo Sor Perbawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Perbawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrihe napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Eh, mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Betara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, eh aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng <laughs> Haha, Mboten ajeng kula pae lu tuh Bathara wayah kulo jagat. Dadi ngono to kang arepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha, tresnamu karo Natandrawati. No yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badrana kawang nata ing Darawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalan nata ing Darawati. Nanging sengguh temen ucapmu. Kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Darawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora ora antas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo e, Gong? Arep jengklek kesangkut. Ha kok dadak kesangkut. kurang trampil lah prei limang dina ayo ah, kepri gelaku sudah iki waduh are ngopo kowe maju are mangsuli sinuwun darawati ke, eh, bagong iki perkaraku iki ya perkaraku kowe bapak kowe kowe wong tuaku kowe pak rumangsane nyepelekke karo semar semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki semar ki bangun kayangan wis bali biyen jaman Semar isik ngrekoso. Heh ta, Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepocangan Budiro Semar? Heh ta, Hmm. Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku meng arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinun Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? dua ora kaya ya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Heeh heeh. Nang marak bantu Mar. Pokoke aku karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono ngetokke bandi jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa, nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tur niki lak digo kabecikane negara Ngamarta, ora digo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak goleke anu dibantu reng, dibantu reng goleke kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Mm Demi masyarakat garang kadembel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak gak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Eh, ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anake ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngene, ngene, ngono. Ora kok mung Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, "Lek aku ngleh colongke telo, mangkat." Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong, magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. <laughs> Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP ini pendidikan moral Pancasila. Kuwi ora yang ngerti ke masyarakat, mula ditukul ke mana karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kue harap meparangi karpe bapak, ramasalah ramasalah ratun masalah. ramasalah Lho. kue malah ora boso karo aku. oh, tak nono wong sampean pakartine elek. Aku bahasa nih wong elek. Lha yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Ah aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ngono nek ana dewa medun tenan. Bok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora eh. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik Yen pokoke masalah memarang aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep memarangi karepe bapak, kena watari iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngopo. Eh eh eh Ora sanange, ora sanange. Ora. Aku arep mati, eh, Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah enggak ono kuandane. Bagong legane atiku. kabeh dhewe panung semaning jajalanan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane rapal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati? Tandinges. Setyaki. Yen ngono kowe wani harus Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah <laughs> jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae jelas wani aku ora ana wedine bagonge ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ngono wani harus diaki sing tak wedani apamu? Metu jopo. piye metu njaba gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme aku kan metu njaba ha <laughs> gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke Metun japa metun apa? Ayo legadang tidak metun japa ya, tutut tidak ya, dan tadi. gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Heh, kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Hmm? Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud bagong kaya ngene. Sawangen, Pak. Aku ning ngalon-alon. Ah, Ngalon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon. Lamangan bal-balan. Aku gelut karo sencaki kalah trimo. Suduk salira. Eh, nek pancen wani kowe nututono sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone iki do ngopo ya ning mburi iki? Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku mbantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang weh. Mbakku njaluk weh. Wah, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajak enak tenan udute. Lenggah. Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong iki ta bentuke iki. Klerune jupuk e. Biyene ngopo, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Oh. Manik Maya, Manik Maya. Saka Kayangan Surabaya, Suralaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kok nanjeke Bapak Semar mergo pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndorowati nggone bangun kayangan iki ora bangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Neng tetep sinuwun Ndorowati ajre kalih si Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Ngono bang kayangan. Sampane kudune titis wis warna-warna bla bla bla Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Dorowati, Sinuwun Dorowati ngen ngen ngentut. <laughs> ngendikake, ngendikake. nek nganti Semar ora murungake nggone mbangun kayangan aku sing bakal murungake teratap sing mak teratap kula kula nesu maju mengarep terus Sinondorawati tak tantang lho kowe nantang karo Siwondorawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Siwondorawati nanti metu jaba Siwon Durawati metu ning jaba. Heeh, hmm, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose ubah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? <laughs> Wah, tutuk ndase bagong. Obah no dudun ngono. Brengos kok dudut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Blajat metu njopo kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar bantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to. Heeh. Dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndak mripatmu rada kira. Tiru-tiru garing, po. Ha ha ha wis wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Uh, aku kon piye? paning paring pangandikan Darantasena, aku pasah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun layangan disingkirke. Ngono gawe. Uh, mergo aku ngedu anak karo wong tua. mer kina kue kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana e, eh aku ki wong tua nganggo petung. Petung-petung. Gelem omong orang Ora gelem seret metu jaba. Eh wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kok. Masa aku metu jaba aku metu jeragal Ndoronda hmm, antasena Ah, terus terus yo. Ayo. Ndoronda hmm, seneng. Kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndorowati mangundurke. Pon pon omong sing ngomong cangkemmu. Aku cangkemmu bodi ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo, Eh, Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Dora. bocah siji iki heh mesti gawe perkara ora aku sing gawe perkara sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kowe Pak eh iya ya wis nek pancen sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku mongko aku ra mbibiti ala besto, percaya Sapa sing tandurane apik tukule ya bakal becik sapa sing tandurane ala. Heh mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Eh, kosek to. Aku njaluk karo kowe. Eh, kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Inggih, <laughs> eh, iki grisane. Mengketemplokan kupu nang kelek kok. <laughs> aku njaluk tulung karo kowe kowe yo melu tumandang karya siapa sendika ngestaken dawuh aja meneng bae nggih nek iso perang ning nganggo akal maksudku maksud lu maksud lu karepku perang ning aja nglarani nek iso nganggo budidaya iku pertikel piye carane mungsuhe kalah ning kalae kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Eh iya. Ha ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat diagung pangaksami kemarang medal Jawi mibaraken para kawula ing sami yang gandung sibuk. Ha. Ah. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarmu dhewe kaya Uh, kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Eh, tapi ini, tapi ini, Bil. Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Eh, iya. Wis Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Eh, Petro, dalem, Pak. Petro, Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Dereng sanggene para panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ing karang kademel. kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni moyo mongong wisang geni moyo wisnu pratinto om gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Kanta Sena karo kakangku Garukaca Kingku melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampeyan mengko nek kowe tanding kowe kalah aku ngewangi kuwi wangun ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun mengko ya nek kula meng kalah nek modar ora usah kuwatir tak uripke nganggo napa nganggo banyu sungut kuwi iki iki nek diperes metu banyune bisa nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati yakin ya ora ngapusi lho iki ora anakku jek cilik-cilik lho iya nang nganti aku mati tenan Sing ngopeni anakku sapa? Wis kerasa kuwatir. Mak cilik setiake kae tandi ngono sik. Ngono nek kowe kalah mlayu oh, ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik setiake. Estu nggih, Den? Yo, ndoro karo kanca nggih nggih nggih. Yo, bagong rasa kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden setiake tak ngetokke kekendelane bagong. Lho. Sandangane wong glut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora karo nyawamu. Tak eman sebab opo. Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? kowe mbantu sinuwun Darawati aku mbantu karo bapak semono kok sampean senopati ning Darawati nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima padha karo aku bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima Bagong iki anake Semar e. Semar iki wong tuaku Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bethara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku ing ngarat kerupuk wolu ambiar kabeh. kok kesming sira kok ming dadi loro ayo sing dadi nyatane nggih margane patimu nuwun sewu nek sampean kewirangan karo bagong dalem setyaki Pamak cilik. Angger karo kaca. iih Paman. Angger Antarjo. iih kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline ming tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. samapta ing gati sawiga ing diri narwane karo bagong coba saja potol sirahmu musuh ndara garukaca sembur melonyo awakmu Giden ora waduh mbok oh, oh, ngono iya anggir antasena ana apa lek kala gak wonten mriku gong minggir sik nggih sampurnake mau wong glelenge kepati-pati ora. Panjen aku nang kene. Anggir antasira wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Mongko Bagong matur karo aku, nek siwon Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal lagi Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelengi raja malah Bagong pecah sirammu dadekke loro. Wong e papat kok mung dadekke loro. Nek nah, ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencat ya apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. digawi rame ya gelem, dirembuk sing ape-ape, ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik rasa kok kan cerewet. Kowe arep ngece. Rasa ngece ayo lunga. Nggih, nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho, kok manusa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garkaca ya samapta, Kakang Turjo samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa rumah cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati njugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Batara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Batara Guru ora. Ning mbangun kayangane kakene Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bendak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara Hanjayeng Bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nah Iwang Pikulun Batara Guru kok parem juga lagi kakek ini semar gue bangun kayangan miturut Mak Cilik Setiaki bener apa salah? Monggo niati kakek ini semar ora bakal kembali marang pangwasane Iwang Pikulun jagat Girinoto, ya Iwang Pikulun jati murti. Antasena wis saguh dadi betenge kangane Semar. Nek pancen Maklik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndrawati, pukulan Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbolo, diwaneni karo Kakang Garwoco, diwaneni karo Kakang Konturjo. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Maklik Setyaki. tuh nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono. Kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Kakawu Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikaripun Anggi Rantasena menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese neng kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning mak cilik karo anak-anakmu Antarja Antasena Gatotkaca. Piye iki? Ngejak dame? Ya bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. dumeh wong seneng gelut dumeh wong seneng perang kok ora malah oh, iki mergane pirimu kala mangsa kula kandhani nggih jalma menika tan kena kinira giri lusi kaya bagong ngene iki arep wong kaya ngene ning oke sing bantu oke sing ngewangi iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena dandang tak katurke kontol-kontol tak aturke dandang apa sing tak gawe-gawe tak aturke Dratasena Dratasena su sampean jotosan karo Dratasena sapa sing kapitunan Ya Bagong nggih Mane sono iki ora sok aneh-aneh Ya ora Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung Aku manunggal karo kakekne Semar Ah iki mau ngene peraturane Peraturan apa? Ana peraturan ha iki iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Garkaca ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Mene yo apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Heeh, aja sira-sira. Piro? Mana cae kelasen? Paling sithik 350. Yo, aku tadi siji nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Limas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake ro anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik iki. Alah, alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi bagong lek jaluk Dan, Kiri bali. Oh. Oh, meng mampir tok. Dekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisine-isine kowe oh, ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng metuke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunek-unek Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong, Nun. Koko Prabu aku sing metuke. kok ora binadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku nah ngono ki tegese mbelani tenan nek sampean mengko didukani sinuhun Prabu Darawati wis ben tak lakonane nek dipecat dadi senopati aku melu Kakang Semar waduh nyuda jatahku <laughs> anggota anyar nyuda jatah cilaka iki Eh, wis kerekoso. Oh, wis ora usah cerewet diwangi meneh. Oh, tak petuke kok ora bundul wadi. Ning kaya melu nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke bagong. Monggo. Dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Yo mawonten mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Hmm. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok setiaki. Bathara Yama dipatira. edan tenan. Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, sencaki wis manunggal kali kula. Ndara sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara sencaki pun boten manut kali ratu Ndara Wati. Ning manut karo Bagong. Lho, Apa ngono Setyaki? Ya mbah punten kok Prabu. Lah apa Setyaki bakal kliru karo kewajibanmu nang Senopati Ndorowati? Sekawit kula Senopati Ndorowati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun para kawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndorowati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak ngantuk gustimu kok tak junjung sampai naik dewe kundur loh bali piye sampun ngantus ganggu kalian pun kakang semar setiaki aku ratu gustimu sama ngki sampun kawon kalian bagung kulo mboten badi manut kalian sinten-sinten kejawi kalian bagung jaga dewa waduh setiaki mboten dawu pun kakang ratu yang mancuro prabu bolotiwa dawa nasi nasi nasi undurno Nyai Kresna. Mriki ngisahaken dawuh wela edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyake aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula iki kunduraken. Wela carpe. Oh, jaga dewa bada ya kaya ngono kuwi mas. ya kaya ngono kuwi sing tak arepake si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi dikecake ndasku mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting wis cilaka wo wo wo lae tantenan truk hmm iki ngopo e eh? ora tok celuk kok ngopo wo bener kok bener piye sinuwun ndarawati jebul pancen sing ngetutke bathara guru katarane lha kae kae lho ketemu karo wong Umpak Pi Jawa gawa stop map. Iku Umar Bakri utuh. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru kuwi dewa neng kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo gelo. Gelo mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran, godo lumayet barang do melu-melu arep jugarke Bapak. Lapor karo doron-doron terus. Ya. Yeah. Oh sampun karo aku Sinopati durwati Raden setiaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangore. Ya setran gondolo mayit. Aku menggung panigas jonggo, menggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watu iso nyempal bau kiwa ning setiaki, Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani karo sing tawedeni apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing Matimu sing olena prateng ralis panika sungguh. Gung Praworo Kendro. Abdi ning Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen glune Gatotkaca Lakon mati dening Sawa. Abdi ning Betari Durga. Kalonjaya, Kalonjaya yo. Bali ora sawadya Balam Ora bali babati gaman wae. diresepi ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Abe, abe, abe. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nganggo akal ning nganggo akal. Saya mubal wadya bolo dandang mangure. Sing mraina ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggi, kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pun, adyan kula menika sampun dados abdi pun Betari Durga. Diwaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh sencakih. bejo kowe ora modar. Cenjang iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan cok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. ngene iki olahraga saben dina wing-wing madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semawut semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora mati kula mbah sumbang suanu prap sapa jenengmu nggih kula pun praworo kendra nah piye mungsa mu sapa kula mboten tepung ning satriya mambandir kantoro. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut kaca kowe. Uh, gatut kaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula gondeli kampuhe Gatut kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. No. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatot Kaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang ro Gatot Kaca ora. Ora potel ndasmu iki wis bejo. Ngemundur ana. Nggih, ngestaken dawuh. Kulo semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju? yang lewat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak geleren Hai ayo Hai ayo Sukini nggih arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Eh, kowe kuwi. Nggih. Pokoke sukine kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, mbak Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsu karang kadempel. ini sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden sentiaki Raden Gatut Koco, Raden nontor Seno, Raden nontor Jo. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. ana maju kana iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kuwi entuk ganjaran oke okay, mbah ning nek kalah ditugel gulumu aduh ya ampun guluming siti kok ditugel mbah guys kok kae mangkat aja kesuwen Amok sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja. Antarja Raden Antasena. Siji loro telu papat maju baleng Tak muah. Kelakon tele tele te. Kebablasan kebablasan tele tele klakon tele tele ate ah kebablasan minggir mah kula sira kepengen perang lho mbah iya wis maju kana lah oh, ya ampun mbah mbah iki cocok dipotong masa <laughs> kalingan sing ora-ora ngrek Perosiras budak kaya ngene iki sira budak gak ida idu ida idu menungsa tatanan sentaki gatut kancantor jonto seno maju legane atiku iki sukini nek bengi sukini nek awan sukino jijik aku loh wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu eh? <laughs> asik tenane eh, gamelane suarane apik kempule yo suarane apik Helly, good, good. dadi tanpa aran sapa mas nama setiaki kuwi sapa sukini sukini kok bringosen cukul sak dhewe mas kok duwe bringos turunan kucing Kalian nama ada gelane Mbah Gito Gati. kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Ngabras. Ngabrak. Heeh, uh, Maafin dong, kan salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecil-kecil? Malut. nek ngendi papane wong perang? Hmm? Nek ngendi papane wong perang? neng kono no kebun peteng, Mas. Yuk. Ayo. Ah, yuk. eh, iki wong lanang bawa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong radukul Nek wedok kok brengosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur? Gilane. Ih, kaya pesawat. opo Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa ganteng banget ya ampun bringose. <laughs> Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Pringosen ora ora medeni tambalan bagus baguse tambalan wibawane ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kanca. Aja guyu. Wegah aku nek guyu wegah aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang oh, oh, ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kok durga kula maring adawuh kresna janaka mboya keduga gawe jugaring semar nggone bangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni ngilang semarangipun. Nadyan wadya balamu bubar mawon tanpa isa kinungkup. Wektu dina iki parinta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat meripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. supaya padha regejekan dhewe kan kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger semar ora bakal kelakon bangun kayangan batari Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amnan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bola saking dandang mangure sami bubar. Datang saged kinukup adri kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Betari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Aji langsung pada anggane Raden Setyaki dadi ombranang pasuryaning nengge, Raden Setyaki nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwane iblis wadya balaning sampan dya bedari durga nalika semanten saya suwe saya suwe kate alabrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten sigon rajang wadya bola karang kadempel kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Dene ngopo tru? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang srupan. Malandara Setyaki kali ndara karo kaca. Sami gelut piyambak-piyambak kaya ngaten kok pripun kahanane? Niki mboten sampeyan tumindak. cecer karang kadembel. Weh lah dalah. Ah, ah, ah. kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani ngrajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala jim setan mriprayangan berkasaan dongang slupi jiwane kawula sakarang kadembel malah mak cilik setyaki karo kakang garu kaca ribut kae ora kok saka arepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka arepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwane iblis Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Oh. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Dra? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau lir-lir saploe bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bar to. Heeh, garang ah, ah, ah, yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugung aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa, Gong? Demit kita. Hah? Demit. Oh iya. Ha, kae lho. Oh, kae ketok kae. lho waduh gareng ngono kale wah wes gak Kang Slupan kok. Icine minene sini. Tumati Kang Slupan anu ki demit bayi iki. Kering somong. Icine icine micine icine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong eh. Jarine wong tuwa mbiyen. Heeh. demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis kok wis sabar sabar. <laughs> Ngono aku wae, Tru. Iya, iya. Aku sih wis seminggu radus Iya, iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei, hei, hei. Oh, <laughs> sorry. Oh kebacut mambu kong lah. Isih merem itu terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Kaedan ora. Usakira kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Kaedan ora. Matur Bapak, Truk. Yo. nenten napa den? Kek. Aku matur saning Kakek Semar. Eh nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Eh nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Betara Guru lan uga dibantu karo kakekne bedari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? sing nggunakake wadyabala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bethari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jem setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sakarang kadempel wekasan karang kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan iki mesti tingkah polahe wadya bala saka dandang mangore eh pancen iblis tenan oh, sampean mang mlayu teng ngamarta aku nggih wigatine sinewon punta dewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa ning nek pusaka pun tekan riki ah kula sing ngrampungi yo njaluk pangestu kek Petro dalem Pak gareng karo Bagong tok jak jaga kiwa tengen ngarang kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan oh nggih carane eh pendak pajupat pager sing mapan ana ing karang kadempel talelono janur oh nggih ngestakaken dawuh Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, wis to ki dawuh, Pak. Ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Nggih, to ki Eh, sing ati-ati aja lali lho, Tole. Boten, Nek perlu kowe ya nganggo. Oh, nggih, wis pakendhang. nayang manglung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang kang mitiran asta aning asta oh Arjuna wonten maring adat yen ora tumandang kok katone nista temen nata ndrawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi wang pikulun manik moyo para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten kok ora bu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan siadin limbung ana ing jroning karang kadempel Apa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kan paduka Kanjeng Prabu miwas sampun apal kawan ing kengrayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndrawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang saling wujud. Aja wujud nata Ndrawati. Sewawi Kakang Prabu kula derekaken. Hmm. kaya bingung penggalipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah Dimas omor apa ana kabar pawarto babakan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Projeng Amarta ora usah dadak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna gone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh moro gage paring opah ngandikan aku retya midhangetake ngendikane barep kakangku Dimas Werkudara barep kakangku piye pawarta ing sumebar warata sak indenging negara Ngamarta lamun dina iki kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara Miat langeneng kalangguan agar pandan moncar Ong tinon ler kekonang surum sorot ditahan padang Asor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga. Dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Medhar sabda kelawaning ngerayi ing Jodipati. Kedadak sawaning satra ing Randu Gombala Bambang ngontosna karya cinyak kang samya mulat. Tanjapala mandawa mbok kumulung. Oh. ngusumyo ngambrang kadhi karonaning gaswose dosang kondo astrat maca lengleng lalu mangulati antasena gawe kaget wakmu ing amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan dene ngopo gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta. Sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo kyaine Jodipati. Iya yo tak tompo. Yo tak tompo. Angka loro sowanku ora saka ngrandu Gumbala, Pakdi. Nanging aku budal saka Karangkadempel. Midanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturjo sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasojo Yen to bakal mbangun kayangan. Nanging dudu kayangan papan sing indah kaya dene kayangan dudu. Kang Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayane kakene Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono ra wingsi Wandarawati diderekake Paman Madukara. ingkang ora trima gone kakane Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal gawe ngembari marang kayangan yo mung bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayangan. Nganti geger Siwandarawati sajake wis ora maelu kawan kabejane kakekne Semar. klebu paman Janaka sajae kok malah mbangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Paman Janaka ora melu karo kabecikaning kakekne Semar Gres momong lawan paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko karang kadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning karang kadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming karang kadempel Pakde. Jlamprung wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Depol. Nanti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Satriya Nigandaya Nitrisanya Purnama Sasi. Ah ah ah. Ah matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Ah sinuwun ngamarta. Kadang Semar panjen kepara nyata. Dara werku dara. Ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena apa panjen kepara nyata? Eh kula niku ora tau gawe-gawe. mbok menawa sinuwun Darawati mengkaprawasa rasa pekewuh kalih manik moyo kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru oh kasan sinuwun Darawati eh nilar dateng raos pangraosipun hanganipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun pun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan. Sabanjure kepareng Kyai Nayantaka, eh kula nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. asma bang wangaruna katine tane nganggo rapo ah sabdaning kukila ring kanikara sageter kene dunganing kung lir wuwu sing pini panca oh, Pusaka niajeng kula gawa. mangsa Borongo Kyai Semar. Ndara Antasena. Piye, Kak? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah. Lha arep pisah piye? Kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Oh, sampeyan mang nyikep Ndara Gatutkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Mbak. Eh gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Medhi pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Hmm, ya ya wis nderek, nderek. Ayo kong, yo aku jane arep ngaso diko nyambut gawe. Eh, kan ora do diungkuli pustaka jamus lima soto ndak ah. Ora rampung-rampung perkarane. Rampung, They'll come. Sabar, Kang. Sabar, Kang. Sabar. Gong, Gong, Terus, terus. Nah, rampung-rampung terus ngono. Waduh, waduh. Wis guys, digacul, digacul kita cakup kalah. kok kowe iki nek digarsu iki warane. Gong, eh. Matane, Gong. Matane sapa? Matamu kuwi. Aku ngapa e? Sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, eh, iya aja kuwatir. Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Eh, sampean do ngerti. Sampean do ora eling. Nek mboten kaya ngoten, gong tak sampean lho, kowe. Metu ora, Dur? Ora, mesti. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane ah, ndara antasena. sampean kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara sencaki ndara garwa mangaso mangaso ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. dadi kawula karang kademel kok ora gelem nyambut gawe bagong rene nggih eh, jem setan pripirang-pirang kawula karang kademel tili ana nek dokang slupan eh, kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi kowe japa mantrane apa Pak japa mantrane oh, aja dodol Pak aku ora apal ora teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersane Gusti. Slamet saka kersane Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setan e rupamu. Matamu. Akang niku ngene. Yo. wong aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Hm? Kakang Semar bakdi mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora surap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar. Mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin balekake panembahe wong sak negara Ngamarta, balekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem. Embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, wae ki perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Angger ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Angraus raos kula kadhi kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten ya bali. Inggih. Bethari Durga jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Ah, kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Hmm? Sermu piye? Hah? Ha kok isih bareng karo ayah? Inggih kae. Inggih, inggih piye kaya ora kena. <laughs> Sapenake dhewe. Kurang <laughs> ajar kowe ya. Ah, lah oh. wis muni ora wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Ah, aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali ditanono we, Betari Durga jak muleh ngestaken dawu Kakang. Durga, kula nemaring ngadawu. iya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh wong sekula Thank you. satrio oh, gagah ora tepung karo kowe urung tepung karo kowe cetha lekmu dadi buta durung suwe lho durung suwe piye satrio kondang saka ing jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara kowe ora tepung karo Werkudara lekmu dadi buta mung lamisan durung suwe buta durung pinter dadi buta dadak dadi buta, dada, buta. Wah, asem. Gaglak limpamundi Semar. Yo tampa nono. Waduh. Mulu oh, lu. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruworo. Cetho yen kowe dudu ratu buta nanging kowe siji-sijine ratu ingkang wicaksana. ora nggunakke peperangan ketok banget nggon ora iso perang wah kebajikan werku doro yo pun kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh Betara guru wis bali ning kayangan wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawing Bathara Guru sing wis nglenggono karo kluputane? Ngono ta, Cak? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Amuk Werkudara mboculke ora. Amuk Werkudara mboculke ora. Amuk Werkudara wah macan ngeyel. Kakang Mas. Munio. Nggih. Iwun pangapunten. Dadi macan nyokop sapenae dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan kowe diutek kok ora. Nggih kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo mengko isen-isen jas. ngaku wah bunto kakangmu warkudoro anak-anak kabeh wis arujuk lawan semar kuni bangun kayangan yen kowe dadi kepalang banting nang kene sepuro kakang eh mboten napa-napa Uh, kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang piku lan Manik wis nampa dawing Kakang Semar sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayani Kakang Semar, Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Eh, sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Monggo niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat Dalu menika anggenipun sampun makafaken uh, papan panembah sepados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono mugi-mugi tansah nampi kanugraning dewa tansah nampi kanugraning Wang Mahanasa eh ingkang nandhang ruga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinari ngono saras pinari ngono waluya nirbaya nirwikara durga mendak kala sirna huh? mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.